E, gaur hemen bildu gara nazioartetik etorritako irrati komunitarioen eh, ordezkaritza zabal batekin, Europako irrati komunitarioen e, lehen foroa aurkezteko. E, zerrekin hasi haintzin, e, ba, mi esker Europa osotik etorritako irrati komunitarioei, Maria Pia Mata, Markeko presidenteari, eta ba, guztieri orokorrean. Antxeterratiak eta pausu media gobernuzkanpoko erakundeak bultzatutako egitasmoa aurkeztu nahi dugu garko egun honetan. Komunikazio askubide gisa ulertu eta aldarrikatzeaz gain, irrati komunitarioek funtzio sozial garrantzitsua betetzen dute gaur egun eta betidanik. Izan tokian tokiko informazioa edo eta nazioartekoa parte hartzean oinarritzen den gizarte eredu zein informazio ere dute egunerokoan. Ehin batean, herritarrek herritarrentzat ekoizten duten informazioa helarazten dute irrati komunitarioek. Izatez oso tokikoak dira gehienak antxera irratiaren eh, antzera, baina txikiak izanik ere jendarte lokalean ezagunak dira, elkarte jendarte eragile edota bertako artista eta musikarien artean besteak beste. Izan ere irrati komunitarioek jendarte parte hartzailea bultzatzen dute eragilei informazio instituzionalari bezain besteko garrantzia emanez. Azken batean, tokiko eremuaren eguneroko isla egin du irrati, egiten du irrati komunitarioak. Horregaitik, motz motzean bada ere, eh, aipatu nahiko genuke egun hauetan sortutako kezka, birasoa txingudi mugazgendiko patzuergoak, edabidetan Euskara erabiltzen duten komunikabideri zuzendutako diru laguntza euneko berrogeita marrera murriztu baitu eta horrek eh, kezka sortu du antxeta irratian bereziki. 2000 eta bederatzi garren urtean, bederatzi mila euroko azene aurrekontu orokorra, eta 2000 eta margarren urtean aldiz, lau mila bosteun eurotara apaldu da. Honen beste, zantxete erratiak, amar urte hauetan, jaso dituen 6 mila euroak erdira gutxituko dira, eta horrek gure aurrekontu orokorraren euneko bikakotx bosta besterik ez du horrezkatzen. Amar urteko ibilbidea, haintzat hartzea askatu genion patzorgoari joan den urrian, E, orain, antxeta erratiak urte betetzen dituen unean eta jarduera nitz antolatzen ari garela jakinez, ba, patzuergoak harturiko erabakia kolpe handia da guretzat, biziki handia. Dena dela, e, endaiako herriko txarekin e, abiatu dugu solasaldia, mintzatzen e, ari gara, eta espero dugu e, honetik segituko duela bukaera on batera heldu arte. aipatuko dut. Eh, c'est pour cela que nous aimerions aborder même si mm, brièvement le souci qui nous tourmente actuellement. Nous venons d'apprendre que le consortium Bellachoa Chingudi a abaissé les subventions versées aux médias d'expression basque de 50%. En 2009, la subvention était de 9 000 euros et en 2010, elle est passée à 4 500 euros. De plus, la somme de 6 000 euros que percevait la radio Anchieta depuis 10 ans a été divisée par deux, ce qui correspond à 2,5% de notre budget total. En octobre, nous avons donc demandé au consortium de prendre en compte notre parcours depuis 10 ans. Au moment où Anchieta fête ses 10 années d'existence par le biais de nombreux rendez-vous, cette décision prise par le consortium nous a littéralement assommés. Il est temps à présent de discuter avec toutes les représentants des mairies concernées. Nous nous y attelons et continuerons sur cette voie jusqu'à ce que les conditions nécessaires à la langue basque soient assurées. Cependant, nous apprécions beaucoup l'attitude de la mairie d'Andaï qui nous a déjà communiqué son soutien et nous espérons pouvoir travailler ensemble pour, pour améliorer la situation et la négociation avec le consortium arrive à bon terme. Ariari helduz beraz, e, oretsailaren irutik bostera bitarte komunikazioaren gaia nagusituko da gure eskualdean. Europa mailako lehenengo irrati foronetan, orokorrean globalizazioaren aroan eta informazioa eta komunikazioaren jendartean, komunikazioaren irugarren sektoreak e, ba, bultzatzen duen e, komunikatzeko eskubidea izango dugu izpide eta ekarpena jasoneko genuke ere baita jendartera. Zehatzago, irrati komunitarioek zentzu honetan egiten duten lana eta duten garrantzia ikusarazi nahi dugu. Egungo errealitateren diagnostiko bat egiteaz gain, aurrera begirako erronkak identifikatuko dira foro honetan eta komunikazio eskubidea izpide irrati komunitarioak jendartari egiten diogun ekarpena ikusarazi nahi diogu gurera gerturatuko direne eh, pertsona guztieri. Edabidetan diar duten profesionalez gain, e, gaiarekin interesa duen edonork izanen du e, mintzaldi hauetan parte hartzeko aukera eta guztiak zaudete gonbidatuak.